Sigue aquí tomándose otro trago. La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil. Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando. Bebé, yo creo el tiempo se está acabando. Te cambio siendo mejor que él. y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. rompe con la batidora. Un perreo sin censura por un hombre ya no llora. No, no confía en nadie, nadie. Y se vi pa' la calle, calle. Ella quiere bailar, ella quiere bailar. Y quiere fumar y se emborrachar. ella no ama y no llama y tampoco reclama. Y la busca en la lama y eh, eh, eh, rompemos la cama. y pone la música. Ella baila como nunca. Y ahora lo puro y sin disimulo, olvidando la pena en la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Que quiere pa' lo oscuro, pero que lo haga con disimulo. Me dijo que tiene un novio rulo, que porque yo llego y no saludo negro oscuro. Que suena el bajo que te quiero ver. Sudando, baby, te la y otra baby que me quiere ver. Tú tienes que saber. Pero tranquila, que la estoy pasando bien. Tú también. No importa, baby, lo que diga quién. Yo sé que el no te valora. Pero yo no estoy pa' la hora, baby. Disfruta y no mires la hora. Solo con tu booty me enamora, lady. Wow, wow, wow. Stop that shit, nigga. Ahora pa' ella los días son grises. Porque son mañanas, no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle a que yo te coja. Y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que te Ella se va todo abajo con toda su gang. Ahora baila, fuma, toma, sola. Llega a la casa y no le dicen nada. Qué vida para que nunca se le acabe a ella. Está borracha pero pide otra. discotheque. Attention.